hadithi ndefu iliyokuja kutufunza mambo ya dini na misingi mikubwa ya dini tulitaja tangu mwanzo maelezo ya hadithi hiyo katika niqat mbalimbali ambazo zilitajwa katika hadithi hii katika hadithi hii tulifikia katika nguzo za imani pale mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema fa akhbirni عن الإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى أو كما قال عليه الصلاة والسلام akajibu mtume صلى الله عليه وسلم na جبريل kwamba nambie kuhusiana na imani akasema antumina billah muamini Mwenyezi Mungu ambayo ilikuwa ni nguzo ya kwanza tulioelezea katika wiki iliyopita umalaikatihi na malaika wake wa kutubihi hizi tatu katika nguzo za iman tulitangulia kuzielezea na leo hii insha Allah taala tunaingia katika al-imanu birrusul katika nguzo ya nne katika nguzo ya nne ni al-imanu birrusul kuamini mitume kuamini mitume huwa tasdiq ni kusadikisha na kuamini bi anna lillahi rusulan kuwa Mwenyezi Mungu anao mitume kuamini kwa mitume kuamini mitume wa Mwenyezi Mungu ni uamini kuwa Mwenyezi Mungu anao mitume alowatuma mitume hao amewatuma ili wawaite watu kwa haki wawaite watu kwa kile kinachowafaa kidini na kidunia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anao mitume alowatuma yeye mwenyewe amewatuma hao mitume kazi yao ni kuwaita watu wawalinganie watu katika dini yao katika kila kitakachowanufaisha kidini na kidunia mitume hawa ni wa kweli katika habari zao walizokuja wakasema kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala habari zao ni kweli na haki katika habari zao zote walizosema ikiwa ya mwanzo kabisa ni kule kuwa wao ni mitume wa Mwenyezi Mungu ni kweli yote walioelezea na walitimiza ujumbe waliopewa walitekeleza ile amri ya Mwenyezi Mungu ya utume wakawa wanasihi nyumachi zao wakawaelekeza nyumachi zao hakuna kheri isipokuwa kila mtume na kila nabii aliwaambia watu wake yale ambayo ni ya kheri yao kidini na kidunia wale mitume hakuna kheri yoyote walioijua kwa nyumati zao kwa watu wao yale yatawafikisha katika mwenye, kwa, katika kheri kwa Mwenyezi Mungu katika pepo ila walielezea kwa ubainifu na uwazi kiwango cha hali ya juu na hakuna shari pia vile vile isipokuwa wao waliwaonya nyumati zao kutokamana na shari hiyo wakawaambia kwamba hili ni shari liepukeni katika maisha ya dunia na pia katika athari zake katika maisha ya akhira na wote watu watakaowatii mitume hawa watakuwa ni wenye kufaulu na kuingia peponi watakaoasi watakuwa wamekangeuka na wakawa ni hasara juu yao mitume hawa <clears throat> ni watu ni watu kama sisi hawana sifa ya uungu kwamba wao tunawaabudu au tunawatanguliza katika ibadat tukawa tunawa tunawaabudu au tunawataka e, chochote katika mahitaji yetu la tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini tunachukua mafundisho kutoka kwa mitume yetu wao ndio waliotumilizwa na Mwenyezi Mungu kuja kutubainishia namna ya kufanya ibada kwa hivyo wao ni watu kama sisi wanakula wanakunywa wanalala wanaoa wanapata maradhi ila maradhi wanayoyapata si maradhi ya yale ya aibu ya kuwafanya watu wakawaogopa hawapati maradhi hayo mabaya na pia madhalimu wanaweza kuwa dhulumu wanadhulumiwa na wanafikiwa na maudhi ya watu wakauziwa na wanaweza hata na kuuawa kama alivyosema Mwenyezi Mungu wayaqtalu wayaqtuluna nabiyina bighairi haq bighairi bighairi haqqin na wanawaua manabii bila ya haki awani bani Israili Mtume sallallahu alikuwa akiugua na akishtaki akisema anaumwa na kichwa anaumwa na maumivu anapata maumivu na alikuwa akipata joto baridi njaa alikuwa akikasirika ni mifano hiyo katika sifa za watu lakini wao ni maasumun mwanzo wamefadhiwa na makosa yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewahifadhi kutokamana na makosa yote wao hawakosei katika mambo ya dini wanaelekezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wameepushwa na sifa mbaya mbaya na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wao wametumwa na Mwenyezi Mungu wakapatiwa utume na wakapewa miujiza inayowapa nguvu ya kusadikisha ule utume wao mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapewa Qur'ani ambayo ni muujiza ya milele itakayobaki na itakayodumu mpaka mwisho haiwezi kuingiliwa na batil haiwezi kubadilishwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechukua ahadi ya kuihifadhi Qur'ani hii ni muujiza aliyopewa mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya miujiza mingineyo aliyopewa pia vile vile na kuna miujiza mingi ambayo kwamba mitume walipewa nabiiullah Musa alipewa muujiza kadha wa kadha akawa na kile kijiti chake ambacho akiki akikitupa kinageuka kuwa ni nyoka mkubwa na nabiiullah Isa alipewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu alimwezesha kuwafufua wafu na kuwa, kuwaponya wa, wenye maradhi ambayo hayana tiba yote katika kuonyesha ile uh, kuonyesha ule ukweli wa utume wao na walikuwa na sifa zinginezo kubwa za hali ya juu wasizofikiwa na watu wengine katika sifa za kitabia zilizo kamili katika sabr ukarimu ushujaa uadilifu kutoa nasiha ubainifu walikuwa wakitoa kwa ukweli kabisa walikuwa kuna utu ambao ni wa hali ya juu heshima kubwa ambayo hiyo pia ihesabike katika alama zilizokuwa zikionyesha ukweli wao wala mtu haingiliwi na shaka katika hilo atuambia Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr والإيمان بالرسل التصديق والإقرار بأن الله اصطفى من البشر رسلا وأنبياء يهدون الناس إلى الحق kuamini mitume ni kusadikisha na kukiri na kukubali kuwa Mwenyezi Mungu anao alowachagua katika watu mitume na manabii Mwenyezi Mungu katika wanadamu kunao aliowachagua akawatuma akasema kwamba hawa ni mitume na manabii wanawaongoza watu katika haki wakiwatoa katika dhulumati aljahli ila nuri aliman walilm wakiwatoa katika giza la ujinga na kufr na dalalat wakiwapeleka katika nuru ya Uislamu na iman nuru ya ya taqwa nuru ya taat na ilmu asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Allah yastafi min almalaikati rusulan wa min annas hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala anachagua katika malaika wajumbe na pia vile vile kutokana na watu anachagua mitume kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaweka katika malaika ako nao mitume aliowachagua ndani yao kama vile vile katika watu ndani ya watu amewachagua mitume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachagua kama atakavyo waljinnu laysa fihim rusulun bal fihim an-nudhur majini hawana hawana hamna ndani yao mitume majini hawakutumiwa mitume ambao walitokamana nao kwamba wao wako na mitume wa kijini la bali wako na anudhur nudhur ni waonyaji jamu nadhir wakona wakona waonyaji jamu nadhir Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutajia katika kisa cha alipomtuma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimtumiliza kwa watu na majini na alipomtumiliza kwa watu na majini anawaona watu anaweza kuamiliana nao akawaelekeza katika yale ambayo ameamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwaelekeza juu yake lakini hawa majini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaleta kwake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama alivyosema Mwenyezi Mungu wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين الله سبحانه وتعالى أشتجي مشهد موجة علي aliwapeleka مجني alimpelekea mtume sallallahu alaihi wasallam majini na mtume sallallahu alaihi wasallam huku akisoma Qur'an wale majini wakahudhuria walikuja kipote na kikundi cha majini mtume huku akiendelea kusoma Qur'an yastami'una al-Qur'an wakawa wanaisikiliza Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu walipohudhuria katika kikao hicho cha mtume sallallahu alaihi wasallam na ilikuwa ni kuwa majini walikuwa wakipaa katika habari zilizotajwa katika tafasiri mbalimbali ni kuwa walikuwa kipaa wakienda mbinguni basi wakakuta kumewekwa ulinzi katika mbingu wakienda hupigwa na vimondo na moto basi wakasema lazima kumezuka jambo katika ulimwengu wakawa wakaambiana zungukeni fanyeni tawafu katika ardhi muangalie nini lilotokea asa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika sala na pokelewa ni katika alfajiri ikawa wale malaika wamehudhuria wakawa wanasikiza ile Qur'an wakaambiana sikizeni kwa makini ansitu sikizeni kwa makini na mazingatio falamma qudhiya wallau ila qaumihim mundhirin alipomaliza mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamaliza kusikiza ile zile ayat alizokuwa akizisoma mtume sallallahu alaihi wasallam wakainuka wakaenda kwa watu wao wakiwa ni mundhirin jamu nadhir mundhirin jamu nadhir kama tulivyotaja hapo anudhur wakaenda kwa watu wao wakiwa ni waonyaji wakiwa ni waonyaji qalu ya qaumana inna sami'na kitaban wakawa wanakwenda kuwaonya watu wao wakiwaambia sisi tumesikia tumeisikia kitabu iliyoteremshwa baada ya Musa alayhi salam na mtume sallam baina yake na Musa kuna anbiya lakini kwa nini hawakutaja nabiiullah Isa ni kwa kuwa kama walivyotaja mufassiri ni kuwa kitabu cha nabiiullah Isa injili ni mutammim kilikuja kutimiliza Taura ambayo ni ya nabiiullah Musa kwa hivyo المعتمد هو al taurat inotegemewa ilo asli ni Taurat kama tulivyotaja katika eh, al bil bilkutub vitabu vilivyoteremshwa ni Taurat kwa hivyo ikawa imetajwa Taurat badala ya Qur'an ya, eh, ya Injil kwa kuwa ilikuwa ni kitabu imekamilisha ni kitabu iliyobeba misingi muhimu ambayo imekuja kukamilishwa na baadhi ya eh, ahkam kidogo zilizokuja katika Injili. Hii ndio sababu mitume malaika ni waunyaji hawa katika majini hawakuitaja nini? Hawakuitaja Injili. Almuhim walikwenda wakawaonya watu wao wakawaambia kwamba tumesikia kitabu kilichoteremshwa baada ya Nabiiullah Musa inatuita katika haki na katika njia iliyonyoka enyi watu wetu enyi kundi katika makundi yetu itikieni mwito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu atawasameheni makosa yenu na atawaepusheni na adhabu iliyokali na yote atakayekuwa hakujibu mwito wa Mwenyezi Mungu basi hamshindi Mwenyezi Mungu katika lolote yeye ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu ni dhaifu tu basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ametusimulia katika kisa hiki yani yale ambayo kwamba yalipitikia katika uh, habari hizi za aljinni eh, kwamba wao ndani yao kuna nudhwa kuna waonyaji kwa hivyo hakukutajwa mitume kati yao majini wala kitabu walioteremshiwa lakini kumetajwa kumetajwa nudhur kumetajwa waonyaji na mitume ni wamekalifishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufikisha ujumbe Mwenyezi Mungu amewalazimisha lazima wawafikishie watu amri yake na amri yake inakusanya mambo yote inakusanya aqida inakusanya akhlaqi inakusanya ibada inakusanya muamalat inakusanya mambo yote kwa hivyo wametumwa wafikishe ujumbe huo wahakikishe kwamba watu wamefahamu njia na amri ambayo anaitaka Mwenyezi Mungu watu waifahamu kama alivyosema Mwenyezi Mungu laqad arsalna rusulana bilbayinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan hakika tume tumiliza pamoja na mitume yetu bayinat ubainifu tuwatuma waende wakawabainishia watu amri za Mwenyezi Mungu wa anzalna waanzalna ma'ahumul kitab na tukateremsha nao kitab na kitab ni ismu aljins maana yake ni alkutub tumewateremsha nao na vitabu tukawapa walmizan na tukawateremshia na uadilifu uadilifu katika kila jambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama tulivyotaja hapo katika kila kinachowahusu katika mambo yao ya kimaisha na ya, kia, ya kidini wakawa ni wenye kuja kuwabainishia watu kwa usawa na uadilifu na hili ndilo ambalo kwamba tutakiwa tuwe ni wenye kushikana nalo na ambia ukiangalia katika maelezo yaliyokuja kutoka kwa wanazuoni wasema alambia humu ladhina أوحي إليهم بأن يبلغوا شريعة شريعة سابقة أنبياء نوالي ومبتي ووحي وبلغيش شريعة إلو تنغلية كما لبسيما من يزيمه سبحانه وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار bima stuhfidhu min kitabillah ataja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakika tumeiteremsha Taura ndani yake kuna uongofu na nuru mwangaza uongofu katika kila la sawa na nuru mwangaza unaoongoza watu watu wanaotoka nayo katika giza la ujinga giza la upotofu mpaka katika nuru ya elimu na imani wanahukumia nayo manabii wale ambao ambia nabiyuna alladhina aslamu wale waliofuata na kutii amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwanzo na hapa aslamu kama alivyofasiri uh, Sheikh Nasr al-Saadi ataja kuwa ni wamefuata amri za Mwenyezi Mungu wale waliofuata amri za Mwenyezi Mungu sana kuliko watu wengine yani manake wao ni kiigizo chema kwa kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu wa kwanza kwa hivyo itakuwaje kupatikane watu waseme sisi sheria haituhusu kama ilivyopatikana katika watu wakisema kwamba sisi hatutekelezi sheria sisi tuko juu ya sheria e, katika watu wakijiita masharifu wakijiita kadha wa kadha na mayahudi hapa pia wanadhumiwa na Mwenyezi Mungu imeshuka kwao hususan kwamba watajiwa kwamba itakuwaje manabii ambao ni wabora katika watu wanatekeleza na ndio wananyenyekea wanashika amri mwanzo kisha wao wapuuze asana pia na huku tutawauliza na hawa ambao wanakosa kufuata amri za Mwenyezi Mungu watu wakienda kuswali wao wakaona kwamba sisi swala haitulazimu nyie ndio watu wa kwenda kuswali watakuwa wao wanafuata dini gani mitume walitekeleza kazi hiyo yao waliopewa ya kufikisha ujumbe walifikisha kisawasawa kama nilivyotaja na wala hawakuacha chochote walitimiza kikamilifu kama alivyotaja alivyotaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara watasukumwa wale walokufuru katika moto wa jahannama makundi makundi hata idha jauha watakapo ukaribia wakaingia humo motoni futihat abu futihat abwabuha watafunguliwa milango ya moto na wakaambiwa wataambiwa na wale walinzi wa moto watasema wakiwauliza alam yatikum rusulun minkum hivi nyinyi hamkujiliwa na mitume kati yenu Mwenyezi Mungu hakuwatumia mitume nyinyi yatluna alaikum ayati rabbikum wana anawasomeeni wanawasomeeni aya za Mola wenu Mola wenu anataka hivi hataki hivi wayundhirunakum liqa'a yawmikum hadha wanawaonyeni katika siku yenu hii siku nzito qalu bala wale makufari wanaokwenda motoni watasema ni kweli Mwenyezi Mungu alitutumia mitume alitutumia mitume lakini sisi tukakengeuka tukaacha kufuata amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo tukahakikikiwa tuka ikatimia juu yetu neno la adhabu hivi ni kwa sababu kwa kule kukataa kwao kufuata amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema al-Imam Zuhri من الله عز وجل الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم أسمى الإمام الزهري kutumiliza ni kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye anayemtuma anayemtaka na anamtuma na anachokitaka kuwatumiliza nayo. Amemtuma mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume kazi yake ni abalighishe afikishe ujumbe wa alaina taslim na sisi ni juu yetu kusalimisha kunyenyekea na kushikamana na amri hizo impokelewa na al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake katika kitabu cha tauhid mitume kunao tuliotajiwa katika Qur'an na kunao ambao kwamba hatukutajiwa kama alivyosema Mwenyezi Mungu wa rusulan qad qasasnahum alayk min qabl wa rusulan lam naqsushum alayk mitume kunao tuliokutajia katika Qur'ani na kunao ambao hatukukutajia na Mwenyezi Mungu pia vile vile asema ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصناهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصصهم wa minhum man lam naqsus alayk katika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema na tumetumiliza hakika tumepeleka tumetumiliza mitume kabla yako ewe mtume Muhammad ewe Muhammad na tukakupa habari zao na baadhi yao hatukukwambia habari zao miongoni katika mitume hao tuliowatuma na tukawapeleka kunao tuliokuambia tukakutajia habari zao na kunao ambao hatukuja kutajia habari zao wale ambao tumetajiwa katika Qur'ani ni 25 miongoni mwao waliotajwa katika sura ya Ali Imran ya surati al-An'am katika kauli yake Mwenyezi Mungu alipotaja watilka hujjatuna atainaha Ibrahim hiyo ni hujja yetu tumempa Ibrahim ametajwa Ibrahim vile vile katika aya hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema atainaha Ibrahima ala qaumihi hizo ni hoja zetu tumemtumiliza nazo Ibrahim juu ya watu wake narfa'u darajatu darajati man nasha tunanyanyua daraja ya tunayemtaka katika watu inna rabbaka hakimun alim hakika mola wako ni hakim ni mwenye hikma wa kuweka kila kitu mahali pake alimu ambaye kwamba ni mwenye ilmu yote elimu iliyokusanya kila jambo wa wahabna lahu ishaq katika mitume wengine manabii wengine waliotaja ni ishaq wa yaqub wa nuhan katika aya hiyo ukiwachagua katika kuwachambua nuh vile vile katika waliotaja ni Daud na Suleiman Ayub Yunus wa Musa Harun vile vile wametajwa katika aya hii Zakaria na Yahya Isa na Ilyas wote hawa wametajwa na Ismail na Ilyas eh, waliyasa wa Yunus wa Lutan wote hawa ni wale ambao kwamba wametajwa hawa ni 18 waliobakia ni saba ambao ni Adam, Idris, Hud, Saleh, Shuaib, Dhulkifl na Muhammadun salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Hawa ndio wale mitume ambao tumetajiwa katika Qur'an. Insha Allah Taala leo tukimalizia katika nguzo iliyofuatia ambayo ni al-iman bil yawmil akhir asema wal iman bil yawmil akhir kuamini siku ya mwisho ni at-tasdiq ni kusadikisha na kukiri kwamba kunayo siku ya mwisho ambayo itakuwa ni siku ya hisabu na siku ya jazaa nako ni kuamini kila kilichokuja katika Qur'ani na hadithi za mtume habari hizi tulizoambiwa katika Qur'ani na katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na kila yatakayokuwa baada ya maut kila kitakachokuwa baada ya ya kufa mtu yote hayo yanafungamana na kuamini siku ya mwisho ukayaamini hayo wakati jaala Allahu dura darai Mwenyezi Mungu amejalia adur yani majumba ya ambayo anapitia mwanadamu ni majumba mawili jumba hili la dunia na jumba la akhira jumba la dunia na jumba la akhirah na الحد الفاصل بين هاتين الدارين الموت والنفخ في الصور sur, na mpaka uliowekwa baina ya haya maisha mawili ya maisha ya duniani na maisha ya akhera ni maut imewekwa ni mauti ndio inatenganisha alo anaishi duniani na huyo ndio wa kutekeleza na kufuata zile amri alizoamrishwa kisha kunayo maisha yaliyo baada ya hapo hapa katikati kilichotenganisha nini mpaka ulioko ni mauti akifa mtu ameanza maisha ya ya jumba la pili ambayo ni maisha ya akhira atakuwa mtu ameanza maisha ya akhira vile vile anafqu fi sur kupulizwa kwa baragumu au kuparapanda itapulizwa baada ya watu washa kufa katika ulimwengu wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawataka wabaki kisha wakapatwa na wakati wa kupulizwa parapanda wakapuliziwa parapanda wakafa kwa hivyo maut na huko kupulizwa kwa parapanda au kwa baragumu ndiyo ambayo kwamba ni haddun fas ni mpaka uliowekwa wa maisha ya dunia na maisha ya barzakh asema وهاتين والحد الفاصل بين هاتين الدارين na mpaka uliowekwa baina ya maisha haya mawili au majumba haya mawili ni maut wa nafkhi fi sur ni mauti na kupuliza kwa baragumu alladhi yahsulu bihi mautu man kana hayyan fi akhir ad-dunya ambayo itawafisha watakaokuwa wamebaki hai pale mwisho wa dunia wale ambao watakuwa bado wamebaki hai watafishwa na baragumu hii sauti hiyo ya baragumu wa kullu man mata qamat qiyamatu kila anayekufa kila anayekufa basi kiama chake kimesimama kiama chake kimesimama na kiama kikubwa bado ya hisa inakuwa inakuja wantakala min dari dari al-amal ila dari al-jaza anakuwa yule amekufa amehama jumba la matendo amekwenda katika jumba la malipo ametoka katika dar al-amal jumba la matendo amekwenda katika jumba la malipo jazaa والحياة بعد الموت حياتان نمايشة بعد الموت نمايشة مويلي مايشة بعد الموت نمايشة مويلي حياة برزخية مايشة يا برزخ وهي ما بين الموت والبعث نمايشة أمبايو يليو يا برزخ نيالي مايشة أمبايو يليو بين يا كفمتو mpaka kufufuliwa kwake kwa hivyo ni muda atakaolala pale kaburini maisha atakaolala wapi pale kaburini walhayatu والحياه البرزخيه لا يعلم حقيقتها الا الله na maisha ya ya barzakh haijui isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kisha maisha ya pili ni yale ya baada ya bar, ya maisha ya akhirah ni maisha ya kwamba ni baada ya ya mau baada ya kufufuliwa watakapofufuliwa itakofuata hapo ni maisha mengine ambayo eh, ni pepo au moto ni pepo au moto maisha hayo yana yanafuatana na maisha ya kidunia namna watu walivyoishi kwa sababu kila mmoja atalipwa ataanza kuona matunda ya matendo yake kuanzia kaburini ataanza kuona malipo ya matendo yake kulingana na vile alivyofanya kuanzia kaburini wa ahlu saadati munamuna fi lqubur binaimi ljanna utawakuta watu wema watu wa utukufu ni wale ambao wataanza kupata neema wataneemeka katika makaburi yao kwa neema za peponi wataanza kupata neema za peponi wakiwa humo humo kaburini wa ahlu shaqawati mu'adhabuna fiha bi'adhabin nar na watu waovu watakuwa wanaipokea adhabu ya moto humo humo kaburini wayadkhulu fil iman na pia vile vile inaingia katika iman e, katika kuamini siku ya mwisho al-iman bil al akhir al-iman bil ba'd kuamini kufufuliwa ili imani yako iwe kamili kama inavyopaswa katika kuamini siku ya mwisho yatakiwa uamini ba kwamba kuna kufufuliwa walhashri shafa'a kufufuliwa na utetezi ushafaa ni utetezi kama zilivyokuja katika hadithi mbalimbali na katika milango ya tauhid kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye sayyid wa nyumati zote siku ya kiyama watu watakuwa katika hali nzito na katika hali ngumu basi watakwenda kwa kila watu watakwenda kwa nabiiullahi Adam Adam atawaambia leo hasira za Mwenyezi Mungu ni kubwa sana nafsi yangu nafsi yangu nendeni kwa nabiiullahi Ibrahim kwa kisha atatumana kwa Musa kwa Isa mwisho atatumana kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume alisema mimi ndimi mimi ndilo ndio niliopewa nafasi hiyo kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampa nafasi atapanda katika al mahmud ambayo tunayosema katika kila eh, baada ya adhan tunamwombea mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa ni mwenye kupata ilham Mwenyezi Mungu atampa dua ambayo haijasemwa na mtu dua ambazo ni kubwa Mwenyezi Mungu kisha atamwambia nyanyua kichwa chako omba utapewa na tetea utakubaliwa utetezi wako kwa hivyo kutetea katika siku ya kiyama ni moja katika mambo ambayo utakiwa uamini unapoamini katika siku ya mwisho hili pia watakiwa uliamini na pia vile vile kuamini haul haudh ni kisima cha mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ambacho ni chake kila mtume anana, anayo anacho kisima chake kisima cha mtume sallallahu alaihi wasallam watakunywa ndani yake wale waliofuata sunna na watazuiwa wale ambao ni mubtadia watazuiwa wasinywe katika katika kisima chake mtume sallallahu alaihi wasallam idadi ya vikombe vyake ni idadi ya nyota maji yake ni meupe kuliko maziwa kama ilivyokuja matamu kuliko asali atakayekunywa kutokamana na maji hayo hatopata kiu tena abadan kama ilivyokuja walhisabu walmizan hisab na mizan vile vile unaamini katika hisabu kwamba watu watahesabiwa uamini katika mizani uamini katika sirat uamini katika pepo na moto na mengineyo yaliokuja katika Qur'ani na sunna ya kuamini kuhusiana na siku ya kiyama basi insha Allah taala kwa leo tutakomea hapa na e, yale ambayo tumesibia ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa tumekosea katika nukta ni kutokana na shetani na nafsi zetu insha Allah taala nafikiri taacha nafasi ya kama kunao maswali mawili matatu insha Allah taala barakallahu fikum فليتفضل نعم